الله الله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ve salavatullahi la dini emma ba'd. moja draga, vi znate da je ovo termin naših šeha brata Harmina, ali eto, ona je Allahom odredbom, ja ću biti samo ovdje ove srijede i ako Bog da sljedeći. Ja sam imao plan da u ova dva predavanja obradimo jednu po meni interesantnu i bitnu tematiku ali eto iz određenih tehničkih razloga ja još nisam spreman za to predavanje. Znači imao sam namjeru da govorimo o propisima šerijatskog klanja. Po meni jedna i tekako interesantna tematika, a svima nama potrebna u današnjem vremenu. Minimalno, znači da bi se ta tematika obradila kvalitetno, trebaju dva malo duža predavanja. Pa vidjet ćemo možda sljedeći srijedi da održimo prvo predavanje, pa ćemo se nekako sa Harminom nagoditi za još jednu srijedu ako puta u svakom slučaju, večera sam ja odlučio, pošto vi ovdje imate u velikom broju slučajeva ta neka edukativna predavanja, da se malo družimo sa jednim općim predavanjem i nadam se, ako Bog da, da će ono koristiti svima nama. Nadam se da ćemo makar nešto novo i korisno naučiti. Odlučio sam da govorim o jednom događaju koji se desio za vrijeme Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, i da se zaustavimo kod tog događaja pokušajući napraviti komparaciju između nas i naših stanja i tog događaja, odnosno jednostavno da vidimo koje pouke i poruke se mogu uzeti iz tog događaja, jer je primjetno, braću moja draga, da ljudi u današnjem vremenu se jednako nekako labavo odnose prema Kur'anu i prema sunnetu Allahu poslanika u tom pogledu, znači kada je u pitanju razmišljanje o kuranskim ajetima i razmišljanje o događajima koji se desili za vrijeme Božih poslanika, ali i salatu wasalam. Vidjet ćete, znači ovo večera što ćemo sve spomenuti, to je govor islamskih učenjaka samo u ovom događaju, a vjerujte da je mnogo toga drugog što mi ne možemo spomenuti, a vezuje se za ovaj događaj. Događaj koji je zabilježio imam Buharija i Muslim od Sa'ida ibn Musejeba, rahmetullahi alihi, a on od svoga oca, kaže kada je nastupila smrt Ebu Talibu, Amidži, Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, Allahu poslanik je otišao da obiđe svoga Amidžu. nastupila smo smrtne muke. Kada je ušao kod njega, zatekao je dvojicu poglavara kurešijskih nevjernika. Jedan od njih je bio Ebu Džehl, drugi Abdullah ibn Ebi Umeije. Dvojica poglavara. Kada je ušao Allah poslanik alaihi salatu wasalam kod njega, kazao je Amidža. Pazite, svaka riječ ima svoje značenje. Amidža. Rijeci la ilaha Allah. Riječi zbog kojih ću se ja kod Allaha za tebe zauzimati. Pa kada su, kaže, ova dvojica ljudi, glave, nosioci kufra u Mekki, čuli taj poziv, nisu dozvolili njemu vremena da razmisli, da se odazove, kažu mu u Ebu Talibe, zar ćeš ostaviti vjeru Abdulmu Talibovu? Znači, zar ćeš ostaviti kufr? Kaži, pa je Allah poslanik ponovio i ponavljao, a i oni su ponavljali. I kaže, prenosio iz predaje, sve kaže dok nisu zadnje njegove riječi bile da je ostao na vjeri Abdulmu Talibovu. Pogledajte. Je li Allahu poslanik stao tu? Nije. Kaže tako mi Allaha. Neću prestati moliti Allaha subhanahu wa ta'ala ti oprosti sve dok mi to ne zabrani. Pa su objavljene riječi u suri At-Taube 113. ajet وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم nije kaže dozvoljeno Allah subhanahu wa ta'ala kaže nije dozvoljeno ni vjerovjesniku, ni vjernicima da moli za mušrike, pa makar bili i njihovi bližnji rodbina, onda kada saznaju da su oni stanovnici džehennema. Znači, ako su umrli na kufru. I objavljeni su ajeti u suri El-Qasas 56. Inneke la tehti men ahbebt, walakin Allahe jehdi men ješa, ti poslaniće ne možeš uputiti koga ti hoćeš. Već Allah upućuje na koga on hoće. Ovaj hadis i ovaj događaj zabilježuje imam Buharija i muslim. Znači, ne postoji ni jedan trun sumlje da li je ovaj događaj vjerodostojan. Ovaj hadis nam od Allahog poslanika prenosi Sejid ibn Musejeb, znači on je tabi'in. Njegov otac kako se zvao njegov otac? Musejib. Njemu ime Sejib, sin U Musejibovom ocu je bilo ime Huzn. I Huzn je bio ashab isto. Znači imate nekad situaciju kod ashaba da se desi i da je otac i sin ashabi. Ko će nam navesti još jedan primjer? Omer i Abdullah ibn Omer. Ko još? Jezid Jezid, Ashab, Ashab. I imate Alija i njegovi sinovi, Hasan i Husein. Imate dosta slučajeva, znači, da su otac i sin bili ashabi. E sad, znači, ne čovjek koji prenosi ovaj hadis, već njegov otac Huzn, u arapskom huzn znači grubost, tvrdoća. Taj ashab kada je došao Božijem poslanik kaže njemu boži poslanik, kako se ti zoveš? Kaže Huzn, tvrdo, nešto grubo. Kaže, ti si sehl. Predlaži mu da predi ime. Sehl je u arapskom nešto lagano, meko. Kaže, Boži poslaniće, lako, mehko, svaka tuši, svaka gazi. Ne bi ja, kaže, da mijenjam ime koje mi je babo dao. Kaže sad ovaj njegov unuk, Sejid ibn Musaib, on je tabi'in. Kaže, od tada pa sve do sad nije prestala grubost da bude u našoj porodici. Sejid ibn Musejjeb je poznati tabi'in. Neki su za njega kazali veliki hadijski učenjaci da je to najučeniji tabi'in koji živi u Medini. On sam za sebe je kazao, a on je povjerljiv od sadisa, kaže klanjao sam 40 godina u džami i nikada mi nije prošao u namaz da nisam klanjao u džematu 40 godina. A 30 godina sam, kaže, došao u džamiju prije nego što je došao mu Ezin da uči Ezan. Kaže, sam za sebe obavio sam 40 hađiva. Taj sed ibn sebi, on je poznat, možda ćemo nekad, ako nam Allah olakša, održati kompletno predavanje o njemu, jer on to zaslužuje, kao jedan najveći tabi'in ali poznata je ona priča koja se vezuje za njega, čisto da se nakon napomenemo, pa ćemo onda početi o našem predavanju. On je imao jednog učenika koji je par dana odsustovao iz njegovog sjela, iz njegove halke gdje je on držao dersove. Kada ga je nakon nekoliko dana vidio, kaže gdje si bio, kaže umrla mi je žena, pa sam bio zauzet. Normalno nije zauzet koliko ono, što mi smo zauzeti, oko čega smo, već on bio zauzet, znači mu si i već žena umrla. Pa kaže, jesi se oženio? Nisam. Kako? Kaže, se oženio? Ja kaže, ne imam. Sve što posjedim su dva ili tri dirhema srebrenjaka. Kaže, da ću ti ja svoju čirku da se oženi. A prije toga su dolazili halifini sinovi da ih ženi. Oni nije dao. Inače, bio je po pogledu tih nekih vladara tog vremena ekstremno raspoložen. Kaže ovaj prenosioc ovog događaja, kaže pa sam otišao kući, bio sam tog dana postać, pa sam postio, kaže stavio sam na iftar da jedim. Kad kaže neko kuca na vrata, kažem ja veli da ne ustajem. Ko je? Kaže Seid. Kaže svi Seidi su mi nampali na zemaljskoj planeti osim Seid ibn Jer kaže njegov život je bio kuća džamija, džamija kuća. On nije ništa drugo u životu imao, kaže. Kad sam ja, kaže, otvorio vrata, on stoji pred vratima, i došao je sa svojom čerkom i kaže nisam volio da provedeš noć bez ženi. U svakom slučaju, tu su neki događaji koji se vezuju za ove velikane. Braću moja draga, mi se vraćamo ovom našem događaju koji sigurno nosi u sebi mnoge pouke i poruke. Mi ćemo, zbog toga što sam ja zaista večeras obavezan nekim drugim obavezama, pokušati ovo malo skratiti, iako meni se danas neka vraća kazla, kaže ti reci da će biti predavanje 5 minuta da bi ono bilo 45. Ako ti odluči da bude 45, onda će biti sat i Ja ću pokušati da bude kratko. Prva stvar, braću moja draga, iz ovog događaja se jasno vidi da je Butali preselio kao nevjernik. Stave su sunneta od džemata je da čovjek koji umri kao nevjernik, da će vječno ostati u džehennemu. Pokušali su neki ljudi da dokažu da je Ebu Talib umro kao musliman, ali onaj imamo druge predaje, jedna od njih je predaja kod imama Nesai od Alije radijallahu Talenu da Alija, čiji Alija bio sin. Ebu Talib, ovoga o kojem mi govorimo, to je njegov sin. On je došao Božim poslaniku i kaže, Božiji poslaniće, tvoj zabludjeli Amidža je preselio. Preselio u kufru kaže Boži poslanik ali se ratu selam, idi i zakopaj ga. Ništa, nemoj ga kupati, nemoj zamotavati u čefine, ništa, sam ga zakopaj. Kaže Allahu poslaniće, ne bi ja da to radim. Kaže, idi i zakopaj ga. Pa ga je zakopao, znači i ovaj hadis je jasan da je Ebu Talib umro na kufru, da Boži poslanik uopšte nije naredio da mu se klanja nazem, da se okupa ništa, samo da se zakopa. U svakom slučaju, ovaj Događa je dokaz, braću moja draga, da je iman sastavljeno tri stvari i bilo koja od te tri stvari ako fali, onda je to problem. Ebu Talib je bio prepoznatljiv da je u poslanika. Znalo se i on je čak izrekao stihove u kojima kaže ja znam da je najbolja vjera vjera Muhammedova. On je znao da je on poslanik. Radio je dobra djela, pomagao ga je kada mu je bilo najteži Kureše ga nisu smile vrijeđati i napadati zbog njegovog amiđi i ugleda njegovog e. amiđi. Ali mu je fallo samo la ilaha illallah. Falla mu ona jedinica matematička pa da poslije nje dodaje nule. On ima dosta nula dobrih dijela, ali nema jedinici. Ali ako nemaš jedinici dodavat nule od ovda do Vlašića, ništa taj broj nema značenje. Ali kad dodaš jedinicu i kažeš la ilaha illallah, nakon toga stavljaš nule, broj je sve veći. Za razliku, braću moja draga, ehli sunnet ima stav da čovjek koji kaže la ilaha illallah Muhammedu rasulallah, vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala i nakon toga čini velike grijehe, ehli sunnet stava da taj čovjek ako uđe u vatru, on će kad tad izići. Kad tad zbog vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala za razliku od nevjernika, bez obzira radio dobra djela, bez obzira vjerovu, ali ako to nije kazao svojim jezikom, onaj, on je stanovnik džehennema. Ebu Talib, Ipak Allahova milost je bila da će on u džehennemu imati najblažu kaznu. Ali će se kažnjavati i to žestoko. Kaže su Adisu Buhari i muslima, najblaža kazna u džehennemu je kazna Ebu Taliba. On će nositi obuću od vatre od koje će mu ključati mozak. To je hadis Buhari i muslima. Da će nositi obuću od vatre, da će mu od nje ključati mozak. Imate hadis također u Buhari i muslimu od Nu'mana ibn Bešira da kaže se najblažna kazna u džehennemu je osobi koja će imati nanule od vatri od koji će mu ključati mozak kao što ključa kazan. On će misliti, kaže, da je to najžešća kazna u džehennemu, a to je najblaža kazna u džehennemu. To je Ebu Talib. Također, braću moja draga, jedna korist iz ovog događaja jeste da ste vidjeli da je Allahom poslaniku objavljeno i da je zabranjeno dobiti za ljude koji su preselili kao nevjernici. Muslimanu, vjerniku nije dozvoljeno dobiti na osnovu ovog kuranskog ajeta za ljude koji su preselili u kufru. Ali imamo jednu drugu stvar, imam Kurtubi kada tumači ovaj kuranski ajet navodi da je stav većini islamskih činjaka bio da je čovjeku dozvoljeno na Dunjaluku dok su njegovi roditelji ili rodbina živi, ali u kufru su, da je dozvoljeno dobiti za njih. Znači, veoma bitna stvar nama potrebna da znamo, znači ako neko ima roditelje, ako ima komšije, ako ima rodbinu koji su u kufru, da je dozvoljeno moliti Allaha subhanahu wa ta'ala za njih dok su živi. Ako preseli u kufru, od onog momenta kada preseli u kufru više nije dozvoljeno za njih doviti. I tu je fino da čovjek zna kako bi to mogao, ako bude potrebno, prakticirati. Imamo druge dokaze koji potvrđuju tu činjenicu u smislu da nije dozvoljeno moliti za nevjernike, kaže Allah poslanik ali samo hadijskoj izvrđima muslim, tražio sam svoga gospodara da mi dozvoli da molim za svoju majku, pa mi nije dozvolio, pa sam tražio da obiđem njen kabur, pa mi je dozvolio. Znači, Allahovom poslaniku nije bilo dozvoljeno da moli za nevjernike, a onda znači da ne govorimo kako nama nije dozvoljeno. Također, praću, moja draga, u ovom događaju jedna velika poruka potrebna svima nama koji smo krenuli putem pozivanja ljudi u islam, a svako od nas bi trebao da ima za jedan primarni cilj u svome životu da bude daja, da bude misionar shodno svojim mogućnostima. Neko u firmi, neko na poslu, neko u školi, neko sjedeći za nekom katedrom i tako. Ali svako od nas bi trebao da vajzi, da poziva ljude u granicama svoje mogućnosti. Ali, braću moja draga, čovjek treba da zna da je uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte. Allahu poslanik koji je bio najbolji pedagog ikad kročio zemlju. Najučeniji insan koji ikad kročio zemlju. I jednu od najvoljenijih osoba u kontekstu, znači Amidža mu, pomagao mu, nije ga mogao uputiti. Znači čovjek treba da radi, ali sutra ti uložiš truda u svoga rođenog brata, u majku, u oca, u radnu kolegu, ti ulažeš trud, ali jednostavno vidiš da tu ne nalazi mjesta ka njegovom srcu. Ne treba sustati, treba raditi, ali ne trebaš gubiti moral zbog toga. Jer Boži poslanik je najbolji uzor. I zato mu Allah Đelšanu kaže Inneke la tahdi men, tahdi men Ti ne možeš uputiti koga ti voliš. I tako i mi. I vidite nekad u životu. Dođeš čovjeku, vidiš da ima neki lijepi osobina pri sebi, po tvom nekom mišljenju i viziji, pa se trudiš oko njega, ulažiš u njega, zoveš ga, pozivaš ga, knjiga, letak, predavanje, dobročinstvo, ali nikad. Drugog čovjeka možda samo jednom sretniš. Poselamiš se sa njim ili eventualno bilo kakav gest, to u njemu probudi želju za islamom. Ljudi se razlikuju i mi to moramo znati, ne kako bi pravdali svoju ljenost, već samo kako ne bi posustali na putu davi. Tu ako neko ne želi primiti i ne odazove se, ne treba čovjek da posusta, jer, braću moja draga, uputa je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Normalno, imamo drugi kuranski ajd gdje Allah Đelšanu kaže Božijem poslaniku وَإِنَّكَ لَتَهْدِ إِلَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ Zaista ti upućuješ, kaže, na pravi put. Zar to nije kolizija? U jednom ajetu kaže ti ne možeš uput koga voliš, a kaže ti upućuješ na pravi put. Zato islamski učenjaci kažu postoji dvije vrste upute. uputa pojašnjenja i uputa upustva. Uputa pojašnjenja mi nju posjedujemo. Možeš čovjeku pojasniti. Ali, braću, ovdje je veoma bitna stvar. Čovjek treba da pazi na svoje ponašanje, da ne bi uzrokovao svojim ponašanjem da ljudi bježe od islama. Moraš poduzijeti maksimalno sve što je u tvojim granicama da ljude privoliš, da uđu u islam. Ali ako ne želi, ti ne možeš tu ništa. Ali ne smiješ glavom kroz zid i onda kažeš Allah upućuje koga hoće. Tamo neće po parkovima hodat, ljude šamarat, udarat, batinat i onda ti kažeš Allah upućuje koga hoće. Moraš se ponašat shodno u Božijeg poslanika u granicama šerijeta, nakon toga koga Allah uputi, taj je upućen. To je ono što mi posjedimo, da pojasnimo. Ali iman, usaditi nekom u srce, to mi ne posjedujemo, to može samo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Također od velikih koristi ovog događaja, braću moja draga, jeste da vidimo koliko se Allahov poslanik trudio da ljudima dostavi istinu. Pazite, pokušajte sebi predstaviti taj događaj. Sami ste negdje tamo, možda Boži poslanik u nekoj od svojih kuća i dolazi mu vijest pred Ebu Talib je na smrtnoj postelji. Zar nije mogo Boži poslanik da kaže Ebu Talib zna ko sam ja, on zna da sam ja poslanik, ako hoće nek primi islam, neće šta me briga. On je došao kod njega. On je došao da iskoristi tu zadnju priliku da ga pozove u islam. Da nekome ne bi šetan došao pa kaže to je njegov amiđa, zato je on i došao. Boži poslanik je išao i drugim ljudima. Vi znate hadis koji je zabilježen također kod imama Buharije da je Boži poslanik otišao dječaku židovskom na smrtnoj posteli. Boži poslanik je ljudi, znate šta je on bio? On je bio predsjednik države, on je bio glavni kadija, on je bio muž, imao svoje žene imao svoju djecu, on je bio i otac. On je bio glavni muftija, on je bio imam u džami, on je bio hatib, on je sve bio. Opet je našao vremena da obiđe židovskog dječaka. Alake bahi nefsek. Zar ćeš ti svisnuti od tuge što oni neće da budu mu'mini? Či znači, Boži poslanik se toliko trudio da mu Allah kaže, pa zar ćeš ti svisnuti od tuge što neće im da vjeruju? Pogledajte koliko se trudio je otišao u tim momentima, zadnjim momentima njegovog života, da mu ponudi islam. Zato musliman treba da se ugleda u boži poslanika, da nijednu situaciju ne pocini, Gdje god kome šta možeš kazat, kaži. A Allah će dati ako Bog da rezultate. Danas, danas ovom čovjeku kaži, ahi, to je sunnet. Sutra ovom kaži, to je vađib. Sutra ovom kaži, to je haram. Preko strahom, Allah će dati bereket onome što radiš. Čovjek treba iskoristiti maksimalno svaku situaciju. Bez pesimizma. Evo, pogledajte, 90% nas, da smo bili u takvoj situaciji, čovjek umire, nevjernik. Teška mu zemlja koja nam bila i završena stvar. Ali nije Boži poslanik tako razmišlja. Njegov rahmet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi te nismo poslali sim kao milost svjetovima. Milost, želja da što više ljudi spasi džehennema. Zato onoga židovskog dječaka, kad je prihvatio islam, kad je ga pozvao islam, pa dječak pogleda u svoga oca, kaže, pokori se pasimo. Pa se pokorio, prihvatio islam, Allah poslanik izašao vesel. Hvala Allah, kaže, koji ga je mojim mu sačuvao vatri. Pa kada je čuo da je preselio, kaže, sadlu li sahibikum, klanjajte svome sahibi i svome bratu muslimanu. Znači, braću moja draga, iz ovoga čovjek treba da uzme jednu veliku korist. Boži poslanik onog momenta kada mu je došla objava, više od tada dok nije preselio, nikada na njegovim vratima nije pisalo radno vrijeme. On je radio 24 sata. I tako čovjek treba da iz tog momenta uzmi pouku da ne treba da posusta nikad. Ovaj se odazvu, ovaj nije, ovaj me proziva, ovaj me blati. Nema veze, samo radi. 24 sata. Za Allah, za Allahu vjeru. I zato je Boži poslanik i uspio. Zato su uspjele prve generacije. Zato što nisu imali radno vrijeme, znači za islam neprestano. Također, braću moja draga, ovaj nam događaj ukazuje da daija, misionar, čovjek, pozivač, treba da kada ljude poziva, pasi na njihovo stanje u smislu da traži pogodan moment. Ljudi kada im nastupi smrtne muke, ljudi kada se razboli, tada oni shvate šta je dunjaluk. Ne znam da li neko od vas imao priliku, ja sam to jučer negdje naštvrljio na internetu, onaj događajnog momka u Mostaru s 15 godina, kada je hodao između linija muslimanske i hrvatske i udari na minu. Imate to negdje na internetu, ja mislim možda na UKC i sana. 15 godina bilo onako dječak, nestašan, on je hodao i udari na minu. Ali je bio bliži muslimanima. I muslimani kada su vidjeli čovjek ranjen odma nosila i dole. Hrvati otuda utri pucaju po njima, oni su njega uzeli i spasili ga odnijeli ga pet km ga nosili do prve bolnice i spasili mu život. Bio je vas izrešetan i otišao je negdje izvan granica Bosne na liječenje. I sada on prije par dana je došao u Mostar da se upozna s tim ljudima koji su ga nosili tada u tom momentu. Te ljudi to svira, pjeva. Onaj... Znači, treba odabrati, braću moja draga, pogodan moment. I šta je pojenta? Ovaj momak, kada on sad razgovara, znači, s ovim ljudima i oni su se u Mostaru sreli, znači, ti ljudi koji su njega našli, koji su ga nosili, koji su ga previjali, kaže on njima, kaže, vjerujte, kaže, oni momenti kad sam bio pogođen, kaže, samo sam, kaže, imao jednu stvar, kaže, na umu, a to je, kaže, da mi ostati živ. Da mi je, kaže, još jednu priliku u životu, kaže, da živi. E, to su ti momenti kad čovjek kad je u bolnici, on sam da mi je još jednu priliku da ostane, e, ti dođeš tada, kažeš, ahi, te Allah počasti, kojim ćeš ti životom živjeti? Hoćeš živjeti onim priješnjim, ćeš novim životom. Šta misliš da okreneš novu stranicu? Šta misliš da sad doneseš odluku? Pa ne do Allah. Ako ti preseliš, ali ti si okrinu novu stranicu. Znači, tu su ti momenti kada čovjek treba da iskoristi tu situaciju. Zato kažem, eto, mene je baš pod, postaklo, znači u tom, ovaj, kak se zove, možemo ga nazvati neki dokumentarac, ne znam nije, šta je taj neki kratki film, taj moma kaže, tada sam imao 15 godina, sam sam, kaže, pomislio, da mi je, kaže, novu priliku da živim. I eto, Allah mu dao priliku da živim, iako on njima govori, kaže, vidjet ćete tamo, neki koji budu gledali, kaže, tek sam tada shvatio šta su muslimani, ovaj jedni musliman njega stič, to ovaj njega fali, pa kaže, bilo je u armiji muslimana i Hrvata, gore, dole, razumiješ. I sam kaže, jest, jes vidio šta znači muslimani, to je muslimanska krv. Mi smo svoj život žrtvali da bi tebe izvadili, još si ti razumiješ, znači onaj bio faktički onaj u toj nekoj zoni gdje se ne smije ulaziti. Ali oni su žrtvovali svoj život da bi njega spasili. To je taj rahmet bošnjački kojeg ima nekad i više nego što treba. Znači, braću moja draga, treba kada čovjek poziva ljude da odabire dobro vrijeme i dobar metod. Dobru metodu ćemo neka drugi put, ali veoma bitno, braću moja draga, da se pazi na te stvari. Također, ovaj hadis nam nedvosmisleno ukazuje na mjesto prijatelja u životu čovjeku. Braću moja draga, ja znam da bi vi sad svi znam citirati onaj hadis Božih poslanika, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa čak možda neko znao i prenosioca i koga bilježi i ocjenu njegovu. Ali vjerujte da je nepoznavanje ove stvari u praktičnom životu mnoge ljude skupo koštalo. Ja sam ubiđen da bi svako od vas sad mogao nabrojati možda pet, a neko deset, a neko i više ljudi koji su nekad sjedili na ovakvim druženjima i dolazili u džamiju, a koji danas nema među nama. Ja vam odgovorno tvrdim, jedan od glavnih razloga tim ljudima jeste povratak starom društvu. Pogledajte šta su ova dvojica ljudi uradili Ebu Talibu. Boži poslanik ga poziva u džennet, a oni ga na šetanom putu pozivaju u džehennem. Allah najbolje zna. Prestoji se šta je se desilo. Ali, znači, sigurno oni imaju, znači, velikog udjela zašto se on nije odazvao Božim poslaniku, ali ih Salatu wasalam. Zato, braću moja draga, naročito u današnjem vremenu. Pazite, Razlika je poselamiti se s bratom, popiti kavu, a razlika je da ti je on prijatelj. To su dvije velike stvari. Nima smeti da čovjek koji ne razmišlja kao ti, nima vizije kao ti, da sa njim se poselamiš, pa da ga posavjetuješ, pa da i porazgovarate, ali da ti on bude prijatelj. Zato Boži poslanik kaže, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Ne kaže sus, čovjeka kojeg sretni na putu, ne, prijatelja. I ovo se odnosi u pozitivnom, negativnom smislu, vraću moj drago, ovaj hadis. Ako su tvoji prijatelji dobri, a ti malo loši od njih, pitanje dana kad ćeš ti ti popraviti tako Boga. A isto tako, ako su oni loši, a ti dobar, pitanje dana kad ćeš se utopiti. Zato kažem, današnja vremena su vremena, teška vremena. Pa čak kad bi uzeli malo, sužili krug, da ne govorimo o ljudima koji borave po, kafi, po kafićima i diskotekama, čak i ljudi koji, ljudi koji samo su uzeli da je istina ono na čemu su oni. Ljudi koji, znači, jednostavno shvatili su da je istina samo onako kako oni vide. Ljudi koji nisu fleksibilni u određenim pitanjima. Treba se paziti, braću moja draga. U svakom slučaju, velika poenta iz ovoga, moglo bi se o tome govoriti, vjerujte, nadugo i naširoko, ali kažem, treba posvetiti odabiru prijatelja mnogo pažnje. Prijatelj, braću moja draga, treba biti čovjek koji se istinski boji Allaha, koji istinski slijedi poslanika. Insan koji živi za Allahu vjeru. Insan koji će te posavjetovati sutra kada kreniš putem stramputici. Braću moja draga, jedna tema koja je interesantna i njoj se može nekada govoriti duži, ali ta institucija savjetovanja prijateljskog je i tekako zapostavljena. Jer Savjetovanje je itekako zapostavljeno, a ja uvijek loptu pokušavam prebaciti na drugo tamo polje. Institucija savjetovanja je zapostavljena iz jednog razloga što oni koji bi trebali biti savjetovani nisu drugim ljudima dali do znanja da oni žele savjet. Ako imaš prijatelja, daj tom prijatelju do znanja da si ti spreman prihvatiti savjet. Ja odgovorno tvrdim. Ako se neko sa mnom ne slaže, ima pravo i nek slobodno podigne ruku. Imaš li prijatelja da mu nemaš ukazati jednu stvar? Ja nemam jednog takvog, skoro. Ja bi svakom nešto imao kazati, a nisam im ukazao svima. Što? Prvo zbog mojih slabosti. A drugo, zato što mi taj čovjek nije dao do znanja da on hoće savjet. Odnosno, ja sam možda nekada i kod neku probu, pa ispadnem ja gori, a želim mu dobro. Trebamo ljudima dati do znanja. Zakuni Allahom svog najboljeg prijatelja i recimo neću ti halal Allaha mi ako mi ne ukažeš na moju negativnost. Pa vi kad čovjek defter izvadi kad kaže hop, evo ga. A dok mu ti to nisi kazao, šuti. Ljudi su takvi, zato Boži poslanik kaže mukmin je mir, a, ogledalo. Mu'min je mu'minu ogledalo. Ja sam to dosta puta navodio primjer. Ode ženi čisti dimljak i tamo šporet, pa se isprljaš po nosu, ti to ne vidiš, ti doješ u džamiju, svi u tebe gledaju. Šta upirete u mene prstom? Sam rogat. Pa jesi rogat, sam ne vidiš čoveče. Novost ti brnjav. Dođe i kaže, ah, vidi bola na ono, se. E to ti je sistem mu'mina. Čovjek radi nešto što ne vidi, ali on ne vidi da to nije u redu. A dođe brat kaže, ah, pa to nije dobro. Pa nisam ja to mogao primijetiti. Ali može primijetiti mu'min. I zato moramo dati drugim ljudima do znanja da privatamo savjet. Otvorimo vrata i kaži moje srce je otvoreno. Imate hadis koji je daif i to dobro daif, ali inša njegovo značenje ispravno. Da kaže Allah poslanik, Blago se ono mi koga istraživanje ličnih mahana zauzme i zaokupira od istraživanja tuđih mahana. Trebamo se zaokupirati istraživanju svojih mahana, a ne istraživanju tuđih mahana. U nas je sistem, kada se u sjelu spomeni, taj, a, odma ko muha, na neđaset. Odmah o njemu spomeniš ono negativno. Čovjek, 98% njegovih osobina lijepi, samo dvije nisu dobre. I kaže, taj, taj. A znam, kaže, to je onaj što je rekao tu i tu i tu i tu. Oni sam dvije negativne dvije stvari spomenuo. Mislim da kaže, to je taj, taj, klanja, posti, žena pokrivena, daje sadaku, tako, tako, tako, tako. Ne, a on samo ono vidi negativno. Trebamo se zaokupirati, braću moja draga, istraživanjem svojih osobina. Također, jedna velika korist od ovog Događa jeste, braću moja draga, da se dijela u islamu vrednuju po završnicama. Mi tu znamo i dunjalučki, ali ahiretski nekako slabo. Vi znate dunjalučki, mi sad ne pratimo futbal normalno, ali onako znamo ta pravila u futbalu. Možeš 90 minuta voditi 5-0 i u 3 minute produžetaka, ako oni dadnu 6 golova, ti izgubio. Kažu, mi vodili 9, 90 minuta, mi vodili 5-0, čovječe. I vi nam dali u 3 minute 6 golova i sad vi pobjedili, pa kaj mi pobjedili. Što? Pa kaže, kada je sudija svirno, mi imali više golova. Kraj je na našoj strani. Tako i život na Dunjaluku. Možeš 60 godina biti na pasteki. I on u zadnju godinu kaže, ja sam, brate, zaradio, imam ušteđevnje e hodaj ja sad malo da vidim šta ima tamo i kod komšija u crkvi. I prolupaš, ostaviš namaz, ostaviš sve živo, Kažemo imam, ja sam imam ja kredita, 60 godina sam ja bio dobar mujki. X, nema ništa čovječe. djela se u islamu vrednu po završnici. Što ovo govorimo, braću? Govorimo, nema umišljenosti čovječe To što si sad na istini, to ne znači da ćeš ostati do kraja života. Zato se trebaš čuvati i paziti da obezbijediš sebi dobru završnicu. Kako? Pridržavanjem za islam. Nema umišljenosti dok ne umriješ, dok te ne odnesu na tabutu u mezarluke, nema umišljenosti da si ušao u džennet. Sad sam malo prije rekao, imamo dosta primjera ljudi koji su nekada bili na istini, a danas su na dalaletu. Zato kaže Allah upisanik, innemel bil havatim, zaista se djela vrednuju po završnici. A prije toga kaže, ima ljudi koji rade djela stanovnika dženneta, ali kaže, u očima ljudi. A oni su stanovnici džennema. Ima ljudi koji radi djela stanovnika džehennema, onako kako to ljudi vidi, a oni su stanovnici dženneta. Ući ako Bog da. Zato kaže Allah poslanik ali se radi samo drugom vjerodostojnom hadisu, Kaže, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, zaista ima među vama ljudi koji će raditi djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude podlaktica. Pa će ga preteći njegova knjiga. Odredba. Kader pa će početi raditi djela stanovnika džehennema, pa će završiti u džehennemu. I obrnuto tome. Znači, braću moja draga, nema umišljenosti. Boj se za završnicu svog života. Strahuj od toga. Kako ćeš strahovat? Trudi se neprestano da budeš bolji. Plači gospodaru. Dovi gospodaru da te učvrsti. Nema nikakve umišljenosti. Ja znam ljudi koji su bili deset puta bolji od nas sanštinom, pa i sad nema niđe na mapi. Nema umišljenosti dovi Allah, Boži poslanik, najčešće dovu koju je dovio, ja mu kalib el hulub, al absar, kalbi al adin, o ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce u islamu. Naročito u današnjem vremenu, vremenima smutnji, iskušenja, problema, pritisaka. Danas trebaš na svakom rekiatu dok ćeš tu dovu. Pogledajte kako je završio ovaj čovjek koji je imao jake predispozicije da završi lijepo. Amidža Božijeg poslanika pomagao božjih poslanika, gledao Božih poslanika i završio loše. A pogledajte drugi događaj koji je vjerodostojan, dolazi, radi se za ima Buhari muslim, od Bera, radi Allahu talanu, kaže, dolazi u poslaniku čovjek, Boži poslanik krenuo u borbu. Dolazi čovjek već obuku štit, obuku kacigu i kaže, Boži poslaniće, šta da uradim? Da primim islam pa da idem u borbu. Ili da idem u borbu pa da primim islam. Kaže Boži poslanik, što je logično, primi pa islam pa u borbu, jer mogućnosti u borbi da zaluta metak da te pogodi kamoli da ne zaluta. Pa je primio islam, ošao u borbu i poginuo. Šta kaže Boži poslanik? Amile kalilen. Uradio je malo, a zaradio puno. Po kraju se završ, završnica, braćo moja draga. To ne znači idem ja u birtiju sad, pa će on na kraju obući štit i to. Ali ko ti garanti da ti neće u birtiji popisati melek smrti kazati halo, pa nisam uvukao štit. Drugi put. Vrednuju se dijela po završnici, a završnicu jedinu u sebi možeš obezbijeti dobru, kontinuirano da budeš mujki. Mimo toga, klecaš, pa naprijed, pa nazad, pa u rikverc. Boga mi je to kritično. Također, braću moja draga, ima jedna predaja ovog hadisa, znači koju ja nisam spomenuo dodatak, da kada je Ebu Talibu, Allahu poslanik ponudio da privati islam, kazao je, kaže, da se ne bojim ili da se ne stidim, da će Kurešije kazati da sam islam prihvatio. Znači, iz nekih interesa, ja bi, kaže, obradovo tvoje oko. Ali pogledaj, zbog koga je on ostao ljudi? Zbog Hatura Kurešijskog. Zato, braću moja draga, velika jedna poruka iz ovog događaja jeste Čovjek će na sudnjem danu biti pitan koliko je radio po Koranu i po sunnetu. Jesi li čuva hatur mami, babi, instituciji, ovome, onome, precima, tradiciji, didovima, nema to. To, to u islamu nema sve težine. Nažalost, moramo se ovoga dotaći, mi živimo u teškom vremenu, vremenu kada ljudi u velikom broju slučajeva najjači argument njihov za njihove postupke, bili legalni ili nelegalni, legitimni ili nelegitimni, jeste tako su radili naše didovi, naši preci. Braću moja draga, naši preci zaslužuju svako poštovanje, naročito što su nam očuvali vjeru Islam u ovom podneblju, u teškim momentima, ali ne možemo mi porediti njihovo vrijeme, vrijeme komunizma i naše vrijeme, kada se Dunjaluk otvorio, kada su ljudi otišli, kada su ljudi studirali, kada su ljudi naučili i donijeli na mnoge stvari, oživjeli sunnet Allahog poslanika, što ćemo i čitav život vikat, moj dedo, moj dedo, pa tvoj dedo možda je radio onoliko koliko je znao, ali ti sada radi onoliko koliko su ti drugi ljudi donijeli od Islama. Zato čovjek ne treba da se zavarava sa tim. To na ahiretu nema nikakvog, nema težine nikakve da je bilo težinije, to bi spaslo Kurejše koji kad godin Boži poslanik rekao, hajde u Islam kažu, kako da ostavimo vjeru naših didova? To je, braću moja draga, argument koji nema svoje težine u Islamu. Također, braću moja draga, slična korist ovoj jeste, pogledajte štetu od slijepog slijeđenja određenih osoba. Pogledajte ovog čovjeka, on samo Abdul Muttalibova vjera, Abdul Muttalibova vjera, Abdul Muttalibova vjera. Tako i danas imate ljude koji samo u određenom pracu gleda. Pa ne malo skloni samo bolan, pa da vidiš ima i lijevo, ima i desno. Ne, ne, u njega uvijek jednosmirna. I to, braću moja draga, skupo može čovjeka koštati na Dunjaluku. Mi imamo, znači, pomeni na terenu ljude koji su u velikom broju slučajeva otišli u jedno dvije krajnosti. Imate ljude koji se uvijek pozivaju na svoju tradiciju. Bez obzira bilo to, znači, u kolizi sa islamom ili ne bilo tradicija. I normalno u historiji islama uvijek kada se pojavi jedna skupina koja ode u jednu krajnost javlja se druga. Pa je se pojavila druga skupina koja kaže sve u našoj tradiciji ništa ne velja, sve je to da samo istinu ono čemu smo mi. Istina je, braće, u sredini ta naša tradicija, taj, naš narod ima pri sebi lijepi osobina, ima tu i islama, ali ima tu i grešaka koji treba popravljati. Ali nije sve dalalet, nije sve zabluda. Naš narod je fin narod, naš narod je dobar narod, naš narod je merhametli narod, naš narod voli islam kao vjeru. Ali mnogo okolnosti je utjecalo na to da se ljudi udaljili. Ali u osnovi tu je fin narod, čestit narod, narod koji je spreman da žrtvoje mnogo za vjeru. Zato kažem, treba se čuvati od slijepog sliđenja bilo koga. U redu, došao čovjek ispričao da vidimo ima i drugo mišljenje. Ne, ne, ne, ne, ne, nema drugo mišljenje. Samo naš je u pravu. Samo naš meset je u pravu. Samo naša tradicija je u pravu. Nema drugih mišljenja. Ne može, braću moja draga, tako. Mi ne tvrdimo da postoji učenjaci koji su bezgriješni. Svako griješi. Zato, znači, od ovoga ćemo uzeti nešto, od ovoga ćemo uzeti nešto. Također, braću moja draga, ovaj argument, ovaj događaj nam ukazuje na činjenicu koliko pažnje Allah poslanik posvećivao društvu kojim živi. Koliko pažnje posvećivao svojoj rodbini. I svako od nas bi mogao da se preispita, da malo napravi komparaciju koliko mi pažnje posvećujemo našoj rodbini, društvu u kojem živimo, koliko se trudimo da te ljude koji nas okružuju izbavimo iz dalaleta i zablude. Također, ovaj argument nam ukazuje ovaj događaj nam ukazuje na jednu isto interesantnu činjenicu, a to je vrata pokajanja kod Allaha te bar su otvorena sve dok duša ne dođe do grkljana. I čovjek ne treba da gubi nadu. Vrata pokajanja su otvorena sve dok ne dođe, duša do grkljana. Tog momenta pozivati ljude, ljudima objašnjavati vjeru, koristiti svaku situaciju. Jer vidite, zadnji moment, Allah poslanik je znao da su to njegovi zadnji momenti, u smislu vidljivi su znaci, da, su, da mu je nastupila smrt, čak početak hadisa počinje lemma hadara eba talibe el meut, kada su nastupile smrtne muke Ebu Talibu, znači gotovo, primjetno da mu je, da mu je smrt nastupila, ali Boži poslanika poziva. Vrata pokajanja su, braću moja draga, otvorena. S druge strane, nikada ne treba na ljude gledati pesimistično u smislu, e vidiš ovoga, taj je popio cisternu rakije, taj, svi mogu u džennet osim on, svi se mogu pokajati osim on. Ne znači, nemoj gubiti nadu. Nema većeg grijeha od toga što je ovaj Amidža Božji poslanika bio mušrik. Nevjernik, ali Božji poslanik opet se trudio. Vrata pokajanja su otvorena. I uvijek postoji mogućnost da nečija riječ, topla riječ, lijep savjet nađe srca nađe put ka nečim srcu. Zato, braću moja draga, ovu činjenicu neprestano trebamo imati na umu. Nikada nije kasno. Nikada nije kasno. Treba raditi, pozivati ljude. I zadnja stvar, iako kazao sam, znači ima toga još, treba, braću moja draga, iskorištavati Allahove blagodati i prilike. Ja to namjerno spominjem u kontekstu naših života, i pogledajte kako Allah poslanik zadnja prilika on je iskorištavao da odi da pozove. I mi, mi danas živimo u vremenu velike blagodati Allahovi prema nama. Mi imamo pritiske, velike pritiske na nas, ali isto tako uvaža, uživamo velike blagodati. Ja sam prije dvije godine bio u Siriji. Kada sam došao, vratio se braći u Sanski most, prvo što sam im rekao, ljudi, niste svjesni Allahovi blagodati prema vama nemojte glavom lupati u zid i da zatvorite Allahove blagodati koji su vam sada otvoreni. Mi sada uživamo velike blagodati koji, vjerujte, odgovorno tvrdim, velik broj muslimana u islamskom svijetu ne uživa. Sloboda ispoljavanja vjeri. Upitajte ljude kako se u Tunisu živi. Upitajte ljude kako se živi u Egiptu, u Libiji, u Siriji, pa ćete vidjeti. Kod nas, hvala uzvišenom Allahu. Samo nemoj glavom kroz zid lupat. Izgledaj kako hoćeš, nosi se kako hoćeš, radi šta hoćeš. Štampaj knjige, dijeli knjige, štampaj letke, dijeli letke. Organiziraj tribine, drži radio emisije, TV emisije. Pogledajte da, vi, da mi imamo blagodat da na sred Sarajeva mi stojimo i dijelimo letke. I to legalno, sa dozvolom u državi. Zato kažem i tvrdim i ponavljam. Neka se svako Allaha boji. I neka ne lupa glavom kroz zid i neka ne govori onu poznatu riječ za koju Alija radijallahu rekao, radijallahu talanu rekao riječ istine kojima se želi neistina. Nemoj da govorite, bitno mi je da sam na istini, ne interesuje me kako će reagovati društvo oko mene. Mora da ti je bitno da si na istini i da ti je bitno kako će reagirati društvo kod tebe. Nemoj lupati glavom u zid i nemoj sam sebi zatvarati blagodati koje imaš. Zato kažem, uživamo velike blagodati i čuvajte te blagodati. Nemoj da budeš ti neko kome će se ljudi sutra na sudnjem danu kačiti na vrat. Ja ću mu se prvi zakačiti svakomi. Kogod nam uzrokuje da nam se zatvori bila koja ova blagodata. Kogod nam uzrokuje da nam sutra žene ne mogu vodati pokrivene i da ne možemo imati vanjska obilježa Islama. Kogod nam to uskrati, kogod nam uskrati slobodu Islama, ja mu prvi halal neću na dunjalku ni ahiretu i nemam pravo da mu halalim. Ako nisi pametan i ako nisi kompetentan, pitaj drugi. Nemoj poduzimati bilo kakav korak prije što se konsultuješ sa učenim ljudima. A u nas je uvijek pucaš i onda kažeš stoj. Opališ i onda kažeš, e šej, ja sam nju razveo, sad je to ispravno? Ja sam potpisao kamatni kredit, jesam ja to moru ili nisam? Gotovo. Završena priča, što bi rekli moji sanjani, babo večeru, nema šta čovječe. Prije nego što pukniš, pitaj ko je. Prije nego što poduzmeš kakav korak, pitaj učeni ljude šta ćemo, kako ćemo, je li to ispravno, nije ispravno, je li vrijeme to mi. Ne možemo živjeti po ambicijama. Mi zaboravljamo mnoge činjenice. Što ne čitamo siru? Allahu poslanik je 13 godina živio u Meki ljudi i svakim danom ode u Kjabu i gleda kipove. Jel mislite da on nije imao heroja, da im reknite jednu noć i sve to polupajte. Pa to bi Omer polupo sad pa sad čoveč. Dovoljno sam jedan Omer bi to sve polupo. 13 godina i gledao. I opet i na kraju kreva nije polupo. Ja odgovorno tvrdim, nek mi neko dođe s dokazom da nije tako. Mi ako nismo u goroj situaciji od koje je bio Boži poslanik u Meki, nismo u boljoj. Zato, braću moja draga, pamet u glavu. Nema lupanja glavom u zid. Hoćeš nešto pozuzit, poduzit. Nemoj, molim te da mi neko kaže imao sam dobru namjeru. Vi znate što je rekao Abdullah ibn Mesud, ja sam jedan to spominjao u onom svom predavanju. Nije dovoljna dobra namjera u islamu. U islamu mora da imaš dobru namjeru i šta? Mora da djelo bude ispravno. Oni ljudi, kada je Abdullah ibn Mesud došao u džamiju, oni sjeli, uzmu svak kamenčića sto komada i kaže im jedan, hajmo sad svi po sto puta to, po sto puta to. Kada Abdullah ibn Mesud došao do njih, šta im je rekao? Kaže, ili ste vi na uputi koja je bolja od poslanikovi, ili ste na vratima dalaleta. Kažu on njemu, pa nismo, kaže Allah, mi želi ništa osim hajr. Želimo dobro. Kaže on njima, kem muridin lil hajri la Koliko je ljudi koji želi hajr, ali ga ne postignu. Nemoj da se pravdaš svojim dobrim namjerama. Nije dovoljna dobra namjera u islamu. Dobra namjera i dobro djelo. Zato nemoj da se igrate, vraću moja draga, ovo je veoma bitan ders i veoma bitna pouka iz ovog događaja. Korištenje prilika. Mi imamo sad priliku i trebamo iskoristiti. Allah im sam slušao ljude koji kažu ovo je zlatno doba bosanskog misionarstva. Kada su otvorena vrata kada se otvori to što smo mi indolentni, to što mi ne radimo, to što se mi ne organiziramo, to je druga stvar. Ali su nam otvorena vrata. Na nama je da radimo. Ovaj hadis je također jedna velika, jedna velika poruka iz ovog hadisa, razumijevanje prioriteta. Pogledajte ovdje, Boži poslanik nije rekao Ebu Talibu, e, haram je alkohol, ovo ono. Najbitnija stvar u islamu, samo reci la ilaha illallah. Samo uđu islam. Tako i ti svoga komšu, kada vidiš da čadi kočiro, drinu, a ne klanja, pusti se drini, on drinu ako i umri s drinom. Nadati se da će u da će mu Allah oprostiti. Ali ako umri bez namaza, ti ga prvo dirneš u drinu, a njemu dirneš drinu, dirneš ga u srce. Ne diraj ga tu čoveče. On tebe odmah iksira, šest iksova na tebe stavi i više od tebe ništa ne sluša. Prvo ga pozivaj u namaz ko uđe u islam, istinski, kad uđe u islam, sitnije stvari. Imajte ovdje i poslanika, kada še, isti stvar isto šalje Muaz ibn Džebela u Jemen. Kaže, prvo što će izvat la ilaha illa Muhammed Rasulullah. Mi danas imamo postav na terenu la ilaha illa Muhammed Rasulullah. Daj mi Bošnjaka da čita horoskop. Znate li šta je horoskop? Ma Haram. Nema harama. Ko ima da je rekao da je to dozvoljeno? filđani, ovo, ono, to su stvari koje se krši sa temeljnim načelima naše akide. I mi te ljudima stvari moramo govoriti. Ljudima te stvari pojašnjavati. Ne smijemo se kačiti sa našim ljudima zbog, pod navodnim znacima, sitnica. Mi koliko smo sebi vrata zatvorili u mnogim džamijama i na mnogim mjestima zbog stvari koji su po konsenzusu islamskih čenjaka sunnet. Ja sam to rekao i mnogi me kritikuju zbog toga. Braćo, to nije moj govor, to je govor učenjaka. Šehu, Alba, šehu Bin kada su postavili pitanje ako odijemo u džamiju gdje ljudi ne poznaju dizanje ruku u namazu, hoćemo dizati ruke u namazu, kaže nemojte dizati. U pitanju normalno postavili jer će nas ljudi zbog tog gesta iksirati, neće od nas primati. Kaže nemojte, nek vas ti ljudi zavoli. Dostavite im temeljna načela akide. Nemoj sebi zatvarati vrata zbog određenih stvari koja je sunet po konsenzusu islamskoj činjaka. Moramo biti pametni, moramo biti pronicljivi. Mi smo na takvoj Braćo moja draga, u takvoj situaciji, u takvom prostoru živimo. Moramo biti pametni za desetoricu da bi uspjeli. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi svakim dobrom za vaše prisustvo i za vašu pažnju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči propisima vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje muslimana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika shadu la ilaha illa